nik uste dut importanteena dela deia aipatzea, horrek aniz gauza libratzen ditu, eta egeskiago eh, aipatu ondotik Euskaraz ari gira. Eta gero erriko etxearen inguruan diren izte begira, badira laguntzak, gu ere bon, berrikarri batuak gira ez, gira mm, ahasortan sartuak, eta mm, albezain bat nahi dugu gu ere egin. Egia eh, biziaraz, tekuskoaraz lehenik, Eta behaz, uh, pixkanaka ari gira, usu erabiltzen ditugun dokumento batzu edo adibidez uh, eh, konvokazioa erriko etxera kontseilu bat eta bar gauza horiek elebidunez eginez uh, gu haurek itzuliz, eta albezain bat iztegi gure ganatua dugun iztegiarekin. Uste dut hori dela gakoa, diadanik erabiltzen dugun iztegia, eta ez sartzea gauza teknikoetan.